Jedinom istinskom božanstvu koje zaslužuje da mu se bade čini. I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu ashave i sve one koji su ga slijedili, koji će ga slijediti od danas uvijek. A zatim najstravniji govor je govor našeg stvoritelja te bareke Tebara Kevotara najbolja uputa je uputa njegova roda i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najopasnije stvari po njenu su novotarije, jer svaka novotarija je zabuda, svaka zabuda voli vatru. Poštovani džemate, hvala Allahu te bareke o teala, koji upućuje na pravi put, hvala Allahu uzvišenom, koji izvodi ljude iz mina na svjetlo, i hvala mu te bareke o teala, koji neće dozvoliti Nikad ni u jednom vremenu, ni u prostoru, da neko manipuliše njenom vjerom, djelovom vjerom, da se neko sa njom igra i da na nju laže, to je se na njega te vare kvrtala, a da neće poslati ljude, one koje on voli i koje njega voli. Zašto? Da bi ispravili ono ili da bi upozorili narode sa onome na čemu su. Radi ovoga se vare će vrtala je slavo poslanike, sve do jednog. Idris alaih sallam, Šis alaih sallam, Nuh alaih sallam, Ibrahim alaih sallam, svi su poslani kad? Kada su narodi uprljali Allahovu vjeru i kada su narodi okrenuli se od Allahove tebare tala vjeri, onda je uzvišeni tebare tala da bi sačuvao ispravnost ove vjere. I da bi pokazao ljudima gdje je istina, a gdje je vađu, poslao ljude upućivajući ih kako bi istrajavali na dali, na pozivanju i na razu za njegovu trebareke od dala vjeru. Danas gorući problem, problem ovdje u Bosni je taj problem što svako sebe želi da nazove džanatom i da kaže Zato što on misli da je to dobro, ja sam na istini, To je kod mene nas ima više. Pa ćete čuti mjerila. Puno nas je. Šesto godina smo mi ovdje. Sa čime mi to nama dolazite? Hoćete da uništite našu vjeru djedova? Valahi izgovaraju stvari koje su izgovarali kad god bi uzvišeni poslao poslanike. Mušici. Ondašnji naroda. Apsolutno identične stvari izgovaraju. Zašto? Ne mogu nikako da se odreknu svojih šarveta, šubuhata i vjere svojih djedova, koja je šta? Hajmo se okupit, hajmo dobro pore, popit, prozabavit se, napravit takav dinalog u šumarku i to je vjera. Nije tako ni Allaha jedno. Uzvišeni kada opisuje džanat, slušajte me dobro, kaže uzvišeni u kuranskom ajetu, ići ćemo dio po dio, šta je to što uzvišeni naziva džematom i on ne smatra, nego naređuje da je džemat i da je lahko prepoznatljivo. Kaže uzvišeni u svojoj čast svoje knjige, Tesimo mi havne daje i džemija, ona se preku, ovo je rekao, svi ste čvrsto, Allahova užeta držite i nikako se ne mojte razvijenjavati. Jasna, ko hoće da mu je jasno, šta je Allahovo uže, Kur'an i Sunnet, nije Allahovo uže, nešto što je tvoj djed ili tvoj muslija izvjelo kao petru i rekao da je to za ova vremena. Nije gospodara ni kjave, to nije Allahovo uze. A ako nešto nije Allahovo uze, onda nije ni džemar srođe ovoj. Ne može biti ni džemar, zašto? Pa jer nije Allahovo uze. Jasno ko da. Idemo dalje. Uzvišeni kaže, jer ako ne budete se dobro držali, ovo što sam ja naredio, vrata srljaku, onda ćete se razjediniti. Onda ćete se sigurno razjediniti na stotine hiljada stranaka. Nisam reći da je to dobro, a nisam, kaže uzvišeni, ja naredio im da ne džemat ono što oni misle da je džemat, nego ono čime sam ja zadovoljan da bude džema. Zatim dalje kaže uzvišeni. I sjetite se Allah ove milosti prema vama. Vaskuru ni'amet Allah ja rekom in kuntum ala ala febejne kolubikum. Kaže uzvišeni, opisujući dalje šta je džemat. Koga on naziva džematom. I sjetite se, kaže Allah ove milosti prema vama. Kad ste bili jedni drugi mane prijatelji. Kaže, vrata se menja kolonikum, pa je on složio srška naša. Jesmo se razmišli, jesmo, jesmo neprijatelj jedni drugima, jesmo na osnovi dina, na koji se i i volimo. Jesmo se razišli, jesmo vallahi. A uzviše mi kaže, vrata se menja kolonikum, pa je on složio srca njihova. Pa je on, slušajte ovo, on, složio srca njihova i to je bio džema. I to je džema. Kako će onda biti džema? Džema novotara? Kad Allahova milost nije na njima.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 Jedinom istinskom božanstvu koje zaslužuje da mu se bade čini. I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu ashave i sve one koji su ga slijedili, koji će ga slijediti od dana sudnjeg. A zatim najstraniji govor je govor našeg stvoritelja Tebara Kemotara. Najbolja uputa je uputa njegova roda i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najopasnije stvari po njenu su novotarije, jer svaka novotarija je zabuda, svaka zabuda voli vatru. Poštovani džemate, hvala Allahu Tebara Kemotara, koji upućuje na pravi put. Hvala Allahu uzvišenom, koji izvodi ljude i smina na svjetlo. I hvala mu te bareke oteala koji neće dozvoliti nikad ni u jednom vremenu ni u prostoru da neko manipuliše njenom vjerom, djelovom vjerom, da se neko sa njom igra i da na nju laže, to jeste na njega te vare kvrtala, a da neće poslati ljude, one koje on voli i koje njega voli. Zašto? Da bi ispravili ono ili da bi upozorili narode samo onome na čemu su. Radi ovoga se bare će te je slavo poslanike, sve do jednog, Idris ali sedam, Šis ali sedam, Nuh ali sedam, Ibrahim ali sedam. Svi su poslani kad? Kada su narodi uprljali Allahovu vjeru i kada su narodi okrenuli se od Allahove te vare ćemo te vjeri. Onda je uzvišeni te bare tebare ševotala, da bi sačuvao ispravnost ove vjede i da bi pokazao ljudima gdje je istina, a gdje je batil, poslao ljude upućivajući ih kako bi istrajavali na dali, na pozivanju i na razu za njegovu tebare ševotala vjeru. Danas gorući problem, problem ovdje u Bosnije, je taj problem što svako sebe želi da nazove džanatom i da kaže Zato što on misli da je to dobro, ja sam na istini, to je kod mene nas ima više. Pa ćete čuti mjerila, puno nas je, 600 godina smo mi ovdje, sa čime mi to nama dolazite, hoćete da uništite našu vjeru djedova, vallaha izgovaraju stvari koje su izgovarali kad god bi uzvišeni poslao poslanike, mušnici, ondašnji naroda, apsolutno identične stvari izgovaraju. Zašto? ne mogu nikako da se odreknu svojih šarveta, šubuhata i vjere svojih djedova, koja je šta? Hajmo se okupit, hajmo dobro pore, popit, prozabavit se, napravit kakav dinalog u kakvom šumarku i to je vjera. Nije tako ni Allaha jedno. Uzvišeni kada opisuje džanat, slušajte me dobro, kaže uzvišeni u kuranskom ajetu, ići ćemo dio po dio. Šta je to što uzvišeni naziva džematom i on ne smata, nego naređuje da je džemat i da je lahko prepoznatljivo. Kaže uzvišeni u svojoj čast svoje knjige, Tesimo mi habli daje i džemija. Ona se ovo je rekao. Svi ste čusto, Allahova užeta držite i nikako se ne mojte alat. Jasna, ko hoće da mu je jasno, šta je Allahova užet, Kur'an i Sunnet, nije Allahovo uže, nešto što je tvoj djed ili tvoj muslija izvjelo kao petvu i rekao da je to za ova vremena. Nije gospodana ni kjave, to nije Allahovo uže. A ako nešto nije Allahovo uže, onda nije ni džema srođe ovoj. Ne može biti ni džema, zašto? Pa jer nije Allahovo uže. Jasno ko da. Idemo dalje. Uzvišeni kaže, jer ako ne budete se dobro držali, ovo što sam ja naredio, vrata srljaku, onda ćete se razjediniti. Onda ćete se sigurno razjediniti na stotine hiljada stranaka. Nisam reći da je to dobro, a nisam, kaže uzvišeni, ja naredio im da ne džemat ono što oni misle da je džemat, nego ono čime sam ja zadovoljan, da bude džemat. Zatim dalje kaže uzvišeni. I sjetite se Allahove milosti prema vama. Veskuru ni'amet Allah ja rekom in kuntum ala ala febejne kolubiku. Kaže uzvišeni, opisujući dalje šta je džemat. Koga on naziva džematom. I sjetite se, kaže Allahove milosti prema vama. Kad ste bili jedni drugi mane prijatelji. Kaže, vele se menja kolonikum, pa je on složio srška naša. Jesmo se razišli, jesmo, jesmo neprijatelj jedni drugima, jesmo na osnovi dina, na koji se i vrtimo i volimo. Jesmo se razišli, jesmo vallahi. A uzviše mi kaže, vele se menja kolonikum, pa je on složio srca njihova. Pa je on, slušajte ovo, on, složio srca njihova i to je bio džema. I to je džema. Kako će onda biti džema? Džema novotara? Kad Allahova milost nije na njima.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 Jedinom istinskom božanstvu koje zaslužuje da mu se bade čini. I donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu ashabe i sve one koji su vas slijedili, koji će nas slijediti od dana sudnjeg. A zatim najstraniji govor je govor našeg stvoritelja Tebara Kevotara. Najbolja uputa je uputa njegova roda i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najopasnije stvari po njenu su novotarije, jer svaka novotarija je zabuda, svaka zabuda voli vatru. Poštovani dželate, hvala Allahu te bareke o koji upućuje na pravi put. Hvala Allahu uzvišenom, koji izvodi ljude iz smina na svjetlo. I hvala te bare kevoteala koji neće dozvoliti nikad ni u jednom vremenu ni u prostoru da neko manipuliše njenom vjerom, njegovom vjerom, da se neko sa njom igra i da na nju laže, to je se na njega te bare kevoteala, a da neće poslati ljude one koje on voli i koje njega voli. Zašto? Da bi ispravili ono ili da bi upozorili narode na onome na čemu su. Radi ovoga se bare ćemo te je slavo posla sve do jedno, Idris ali i sedam, Šis i sedam, Nuh ali i sedam, Ibrahim ali i sedam. Svi su poslani kad? Kada su narodi uprljali Allahovu vjeru i kada su narodi okrenuli se na Allahove te bare ćemo te vjeri. Onda je uzvišeni te se otala, da bi sačuvao ispravnost ove vjede i da bi pokazao ljudima gdje je istina, a gdje je batil, poslao ljude upućivajući ih kako bi istrajavali na dali, na pozivanju i na radu za njegovu te bareće o tala vjeru. Danas zvonući problem, problem ovdje u Bosnije je taj problem što svako sebe želi da nazove džematom i da kaže Zato što on misli da je to dobro, ja sam na istini, to je kod mene nas ima više. Pa ćete čuti mjerila, puno nas je, 600 godina smo mi ovdje, sa čime mi to nama dolazite, hoćete da uništite našu vjeru djedova, vallaha izgovaraju stvari koje su izgovarali kad god bi uzvišeni poslao poslanike, mušici, ondašnji naroda, apsolutno identične stvari izgovaraju. Zašto? Ne mogu nikako da se odreknu svojih šarveta, šubuhata i vjere svojih djedova. Koja je šta? Hajmo se okupit, hajmo dobro pojet, popit, prozabavit se, napravit takav dinaluku kako u šumarku i to je vjera. Nije tako na Laha jedno. Uzvišeni kada opisuje džanar, slušajte me dobro, kaže uzvišeni u kuratkom ajetu, ići ćemo dio po dio, šta je to što uzvišeni naziva džematom i on ne smatra, nego naređuje da je džemat i da je lahko prepoznatljivo. Kaže uzvišeni u svojoj čas svoje knjigi, Tesimo mi habli daje i džemila, ona se preku, ovo je rekao, svi ste čustvo, Allahova užeta držite i nikako se ne mojte razvijenjavati. Jasna, ko hoće da mu je jasno, šta je Allahovo uže, Kur'an i Sunet, nije Allahovo uže, nešto što je tvoj djed ili tvoj muslija izvjero kao petru i rekao da je to za ova vremena. Nije gospodara Mekijave, to nije Allahovo uze. A ako nešto nije Allahovo uze, onda nije mi džemar srođo moj. Ne može biti mi džemar, zašto? Ha, jer nije Allahovo uze. Jasno ko da. Idemo dalje. Uzvišeni kaže, jer ako ne budete se dobro držali, ovo što sam ja naredio, vladate svaraku, onda ćete se razjediniti. Onda ćete se sigurno razjediniti na stotine hiljada stranaka. Misleći da je to dobro, a nisam, kaže uzvišeni, ja naredio im da je džemat ono što oni misle da je džemat, nego ono čime sam ja zadovoljan, da bude džema. Zatim dalje kaže uzvišeni. I sjetite se Allahove milosti prema vama. Vaskuru, vaskuru ni'me sallaha ja rekom in kuntum hrana ena sebe ene kulubiku. Kaže uzvišeni, opisujući dalje šta je džemat. Koga on naziva džematom. I sjetite se, kaže Allahove milosti prema vama. Kad ste bili jedni drugi neprijatelji. prijatelji. Kaže, vada se menja kurudikum, pa je on složio srška naša. Jesmo se razmišli, jesmo, jesmo neprijete jedni drugima, jesmo na osnovi dina, na koji se izvrtimo i volimo. Jesmo se razišli, jesmo vallahi. A on uzviše mi kaže, vada se menja kurudikum, pa je on složio srca njihova. Pa je on, slušajte ovo, on složio srca njihova i to je bio džemat. I to je džemat. Kako će onda biti džemat? Džemat novotara? Kad Allahova milost nije na njima. Kako će to onda biti džemat? Zar su to onda složena srca, braćo? Zar će na bidelatu Allah složi srca? Lažu na gospodara nebeta i zemlje važu na Allaha te bareke u